Muslimanski susreti Bihać Užim 2010-2011 يا زهور الرفض ميدي أسمعي ليلي نشيدي وكنا عباد الله إخوانا واملئي قلبي سرورا i budite Allahovi robovi, braćo. Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 Kul rabbi zidni ilma. I reci, Allahu, povećaj mi znanje, povećaj mi znanje. Kunna ibad Allah i hvala. I budite samo Allahove robovi braći. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. طيبا طيب المطار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماضي كالسيل كالريح كالموت غزارة عالم كالخير كالليل كالضعف ماضي كالسيل كالريح www.pauta.com Soba put vjernika ويرى في الموت Vi u vašem poslaniku imate najbolji uzor. Ovaj ajet je, draga moja braća, suri Al-Ahzab. I ovaj ajet je objavljen u kontekstu ostalih ajeta koji govore o ljudinama, koji govore o muđahidima, koji govore o hendeku. Eto vam najboljeg uzora. Sav prašljiv, kopa sa vama, gladan, žedan, nije ovakve čorbe i on očas, sallallahu alaihi wasallam, osim u nekim iznimnim slučajima. Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010 2011 Poštovat će imame onako kako to treba i kako je pravedno, ali neće biti ljudi koji kažu ana šafi'i ili ja sam maliki ili hanbali, ili hanefi, a pogotovo neće biti ljudi koji će bolje kazati ludi, koji će kazati ja sam maturidi, ja sam ešari, ja sam rafidija, ja sam halefija ova ili onaj. تعبد الصلبانا حاربي تعبد الصلبانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق إن وقعوا كان اضرب اضرب اضرب اضرب يا أسد الفلوجة وعدلني رأسا Brat je u ključu popa izgrlio. Vidio popa srezana kosa, duga brada, veli ovo sad lete brade, razumiješ ova asimilacija i popuštanje. Veli evo brata sa zapada žešće malo danas. Zagrlio ga i uposan krst. Ovaj se otima, nemoj me. Ovaj misli da ga ovaj pošao da ga udari, ovaj pošao da, da mu se poveća ima. I zato je kod Osmanlija bilo bitno kakvu imaš kapu na glavi. للعزة مسروجة اضرب يا أسد الفلوجة وعلي التي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا أي أي أي العاملين يا علي يا ابن أبي طالب يا فتى فاز بالمناقب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani džemate, vi koje vidim i one koje ne vidim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovima iza ove kutije nudimo samo malo atmosfere od ovoga što ovih dana doživljavamo ovdje. Kako smo rekli še da se zove ovo? Pa ibada i Ja sam mislio na nešto drugo, naime dali, dali smo ovaj, ovom mjestu jedan novi naziv, kako se ono zove, kaže Tora Bora, e ovo je Bora otoka. Pa ćemo je tako e, ostaviti. Bužim Tora. Bužim Tora. <laughs> ja prije svega e, našim slušalcima od njih tražim halala. Stvarno mi smo uradili sve što je do nas. Za sinoć je pucala je konekcija. Kod, je, kod, mnogi je sinoć puklo, <laughs> pukla konekcija, jel da? Kod nas nije, to je bilo tenčke prirode, pa vas ja molim u ime Allah da nam ovaj, halalite Stvarno smo pokušali sve što do nas. Od aktivnosti koje su bile ovdje u ovo zadnje vrijeme, od daja koje smo imali, jeste da smo imali predivne, predivne dersove u jednoj prelijepoj atmosferi. Naime, kod nas u Mešidu je bio gost šejh Ebu Tejma, zatim Ebu Safija, zatim šejh Hafiz Mohamed i zatim šejh Ibrahim i još mnogo onih malih priučenih, jel da, ono što želim da, vas, da vama poručim, da, mi je, da sam počašćen, da vam prenesem vijest, a to je da su sva ova braća koja su ovdje danas u Bužimu, jel da? Učestvovala u javnoj davi u čitavoj krajini, otprilike koliko smo mogli pokriti. I da je ovaj odziv braće, odziv braće bio više nego očekujući. Pa eto tako da podijelimo sa vama tu radost i da kažete i prenesite drugima da smo mi oni koji pozivamo Allahu, ne pozivamo sebi. I ne bi dulo, du, da uzimam više vremena našem šehu, naime večeras tema koju je šeh odabrao jeste kako postati uspješan daja. Ja vas savjetujem, vas, vas koji ste tamo u Francuskoj, Švicarskoj, Luksemburgu, Reste hanumama da ne lupaju džezvama, stavite kahvu, stavite sebi kikiriki, <laughs> nemojte ovaj, otvarati frižidere, antiviruse upalite i molim Allah da se koristimo prije svega šeha a i mi od ovog večerašnjeg dersa i da to uz Allahovu te bareke ovo tala pomoć provedemo u praktičnu primjenu.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 Ali zaista, ovo je za mene prvo jedna počast da ja budem u situaciji da budem jedan od onih koji će imati mogućnost da dočekaju ovoliki broj braći koja su nam došla iz čitave Bosne i dalje. Ja sam nekoliko puta kazao, draga moja braćo, vaš dolazak kada bi gledali u dunjaličkom karakteru je skuplji nego naš, naša briga o vama ovih nekoliko dana da jedete i da pijete. To je dokaz vaše iskrenosti i lijepog mišljenja prema braćim muslimanima i hemma brige za ovu vjeru i taj nagon za okupljanjem. Sve su to i u nizu drugi još razloga, razlozi koji su vas doveli da se zajedno družimo ovih dana na temu ili pod parolom kunu ibada Allahi ihvana i budite Allahovi i robovi braće. Ova tema o kojoj ću govoriti sigurno nisam ehl. Jer kako biti uspješan daija, to pitanje ja trebam sebi postaviti i pokušati na njega dati odgovor. Ali pošto mora se govoriti la haula wala la illa billah i mi moramo govoriti pa čak kada nekad kad smo u datom momentu i slabi onome o čemu govorimo, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što smo to činili večeras na jaci na nazu, počeli smo sa riječima Allahumma asliha hvalena gospodaru naš, popravi naše stanje. Sigurno su mnogi oni i koji su otišli, koji sjede, možda priči da govore o ovoj temi, ali eto min bab al-mudakara ili min babil tazkir, samo eto da se posjetimo, ne bili se uz Allahu te bareke ta'ala pomoć još više zagrijali, mobilizirali i usresredili da budemo zaista je na Allahom te ta'ala putu. Nema sumnje, draga moja braćo, da svaki ibadet ima svoj fik, ima svoj kodeks ponašanja, ima svoj, svoje ruknove, ima svoje vađibe, ima svoje sunene. Tako i ovaj ibadet, a zaista je ovo veliki ibadet i ovo je samo nastavak epizoda nakon 124.000 poslanika koje Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao na ovaj dunjaluk da se dobro najedu i napiju i da imaju velik autoritet, nego je poslao da izvade ljude mina zulumati ila nur, da izvade ljude iz mnoštva zulumata na svjetlo koje se zove Islam. I zato jedan obični vojnik, Rabija ibn Amir, kada je ošao Rustemu, postavio se baš kao daije. Pita ga Rustem šta tebe dovede pustinjače? Što ćeš ti ovdje? Kod nas se general danas buni kad mu dođe pedješ da on ili mu dođe ovan ili šukan nekakav sa zapada, izgubi se ali haj što se on izgubi, on usputi svoju, svoje stado ili umnoži ili proda dobro drugome. Običan čovjek. Danas su ljudima i nama daijama izazov. Kad god naiđemo pod dobrog auta, dobro uzdahnemo. Kada naiđemo pored izazova i ovoga Dunjaluka i njegovih depota u sebi poželimo pa ga i odnese do kraja, a neko se bori pa onda i na kraju se izbori da ga Dunjaluk ne odvede. Pa mu kaže Rustem šta te je dovelo? Šta vi u stvari hoćete? Pa i nama se to stalno ponavlja. Šta hoćete vi? Daj, budite normalni malo ko sav narod. Šta vi hoćete u stvari? Kaže, mi smo narod koji izvodimo ljude iz robovanja ljudi u robovanje gospodara ljudi. Mi smo ljudi, trebaju oni za sebe kazati, su bili ljudine. Mi smo narod koji izvodimo ljude iz mraka na svjetlo, iz tjeskobe Dunjalu kao prostranstva i Dunjalu kao ahireta. Ovo su bile daije koji su sjedili u medresi Muhammeda sallallahu alaihi sellem i ostavili su civilizacije bez teksta na čelu sa njihovim vladarima. I zato odmah u startu kažemo da je uzor svim poslanicima Muhammed sallallahu alaihi sellem. On je najbolji daija koji je dunjalkom hodio. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nama predstavlja poslanika alaih salatu wassalam pa kaže laqad kana كَانَ fi rasulillahi رَسُولِ hasana أُسْوَةٌ kana لِمَنْ كَانَ wal اللَّهَ وَالْيَوْمِ wa وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Vi u vašem poslaniku imate najbolji uzor. Ovaj ajet je, draga moja braća, suri Al-Ahzab. I ovaj ajet je objavljen u kontekstu ostali ajeta koji govore o ljudinama, koji govore o muđahidima, koji govore o hendeku. Eto vam najboljeg uzora, sav prašljiv, kopa sa vama, gladan, žedan, nije ovakve čorbe i ono čas. Salallahu alaihi ve sellem. Osim u nekim iznimnim slučajima. I to su oni zvali velima. Kod nas je svaki dan ima i halima i velima. Zato imamo ove velike mišiće naprijed. A poslanik Ali Salatu Veselam kada je vidio kod čovjeka Aba stomak, to sada arabskom zove krš, nešto zapuštano, jel da? U prevodu našem. Rekao je leu hada pi mekan aha. Da ti je to na drugom mjestu kamo sreći. Pa neki kažu da ti to u ramenima, neki kažu to da da se to zalijepi za da nemaš nikako. I zato jedan od razloga što je poslanik ali salatu wasalam, to jeste što je u Bekru spadala njegova, njegov izar, njegove hlače, preko člana kao stalno uzdizao, nije imao zašta zakač tlače. Nije imao dobrog opasača, kajša kožnog, ovakvog ili onakvog. Ali opet nije rekao, ma šta, šta bi ja se žabtrčavao ovaj sunet uz veliko poštovanje, evo vidiš da ja ne, mogu, laju yukellifu nefsan illa usaha, Allah ne opterećuje nikoga preko njegove mogućnosti. To je taj poslanik, ali salatu wassalam, koji u tim najtežim trenucima hendeka i na najtežem dijelu gdje je, znači kamen, ne kaže, to se ne može, to se ne može iskopati. Nego udara Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zato kad kažem da govorimo o ovoj temi, onda ne vidimo da smo mi ehl zato, zato što jednostavno, vi ste vidjeli ovih dana, nisam ja zavrnuo rukave, da budemo iskreni. Ponašao sam se ko nekakav komadant. Sve činove i pamet popio pa na a zato imam svog Adema koji je prvi čovjek na Dunjaluku i drugog brata Mehmeda i ostalu braću. Ali šta je imeni meni Da vam ja bar zakuham jednu čorbu uz Allahu pomoć. Ali to je naša slabost. Posle bitke svi generali, jel tako? Poslanik ali udara krampom i kaže uzet ćemo Perziju. To je istočno od Medine. A zatim je udario krampom pa je rekao uzet ćemo Vizantiju, a to je zapadno od Medine. Usput je rekao da je ašarru min pokazao da zla dolaze upravo iz pravca Perzije. I vidimo do kijameta da Perzijanci vazda šta mute. Wal min a hajrovi dolaze zapadno od Medine, a to je Šam. I zato je rekao poslanik alaih salatu wasalam, Allahume barik lana fi šamina, gospodaru daj beričeta u našem šamu. Allah subhanahu wa ta'ala se kune šamu, kaže u atini, u sinin, tako mi smokve i masline, biva tako tako mi šama da se vratimo, a ponovo ćemo stalno se vezati za poslanika, ali salatu wasalam. Kako postati uspješan daje. Nema sumnje, kazali smo da je ovo ibadet kao i svi ostali ibadeti. Pa se uvijek počine sa ihlasom. Zato je kazao šehu Islam, Ibn Tejmije, Rahimahullah, i drugi islamski učenjaci, oni koji su pisali, uglavnom ili su kazali, ili su svi počeli sa nama poznatim hadisom koji govori o nijetu, koga bilježi i Buharija i Muslim, od Omer radijallahu ta'ala anhu, innama al-a'malu bin nijat, wa innama li kulli mri'im ma newa, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Zaista, zaista, zaista. Zaista se djela cijene prema namjerama. Prema nijetu. Pa svako će dobiti ono što je stio, što je zanijetio. Pa ko bude učinio hijđu radi Allaha i njegova poslanika, pa hijđa, hijđa mu je zbog Allaha i njegova poslanika. A kome bude, ko bude učinio hijđu radi nekakve dunjalučke koristi ili kakve žene da bi oženio, pa hijža mu je zbog onoga zbog čega je to i uradio. Hiža draga moja braća, i zato kažu učenjaci da niko od ashaba nije koje je učinio hiđu ono dobrovoljno se vratio u Meku i rekao, znate ljudi, ovo je bilo privremeno, Meka je vrednija i ostaje vrednija od Medine po svom šerefu i svojoj vrijednosti i hormetu od Medine. Ali nisu to ashabi uradili osim ako je neko bio zadužen. I kako kažu da je i oni koji su išli na umru i na, na hađ, trudili se da ne ostanu u Mekki više od tri ili četiri dana. Ono pravo musafira. A nakon toga bi se vraćaju u Medinu, bojeći se da ne bi pomutili onaj svoj prvenstveni nijet koji je bio zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže poslanik alaih salatu wasalam u hadisu koga bilježi ima muslim Inna Allahe la yanzuru ila esamikum wala ila suvarikum walakin yanzur ila kulubikum wa a'malikum. Zaista Allah Đelešanuhu ne gleda u vaše izglede niti gleda, znači, u vaše face, u vaša tijela, nego gleda u vaša srca i gleda u vaša djela. Zato mi moramo biti iskreni. Zato kada imam i Malik napisao svoju, svoje poznato djelo mu otpa, rekli su mu, o Malik, ima li potrebe kada su već mnoge mu tako su se zvala hadijska dijela koja su ljudi pisali po Medini i drugim mjestima. <clears throat> Već su napisane. Otkud sad tebi potreba, što će još jedna mueta pored toliki, neki kažu da je bilo već djesta mueta. <clears throat> Pa je rekao ima Malik, ma kene lillahi fahu baqi. Ono što bude u ima Allaha to će ostati. Nije on rekao, ovi drugi nisu iskreni, pa ja ovdje budem pametan. Kao što mi danas često prvo sebe proglasimo iskrenim, a ostali su, nek se sami odlu, ovaj, nađu u našem govoru. Kaže ono što bude u ime Allaha Đalešanu, to će ostati. Ma lillahi baki. Mefhumul muhalefe. A ono što ne bude iskreno, to će nestati. Pa mi nemamo problema kad se kažemo vata da kažemo čija li je. Kad se kaže sunen, moramo onoga koji kaže da, mu, da nam još doda šta je mislio s tim, čije je sunen. Jer znamo da ima više sunena, ali nema više muveta osim jedne. Pa je zato borba da čovjek u svakom dijelu bude iskren. A braćo, ovo je jedno od najtežih dijela. Dijelo ko, djelo koje je djelo vanštine nije uopšte problem na kraju krajeva uraditi. Ali sačuvati to djelo da se ne uprlja. Vi znate da ljudi kada dijele uglavnom teško dijele. Allah to govori da šeta ljude plaši neimaštinom, da su ljudi uzeli malo od, šeitana, malo židova, šeitan škrt, židovi škrti i vidokli zato Allah Đelešanu kaže Ja ejuha amnu La tubatilu sadakatikum bil menni wal O vjernici Nemojte uprljati, nemojte pokvariti svoje dobrovoljne priloge Ono što ste uradili i podijelili Prigovorom i vrijeđanjem Ko je to se odgojio kada nešto dadne da to kaže ja sam to ima tajni kod ima tajni broj i ovaj broj niko neće otkriti. Jesi vidio kad unasiš pasport ili kad odeš na banku, prvo se okreneš da nema kakav neukusan tip za tebe. Ili neki, ah, pa da vidi koliko si tamo zašnirao. Ovaj. Pa onda gledaš da ne bi sam sebe zatrkao, jer imaš tamo dvije, tri opcije. Ako se zatrkaš, moraš platu na kartu ponovo. Pa imaš na negdje, na nekoliko papirića da ti ne bi žena skontala koji ti je taj kod. E sad zamisli da čovjek kada uradi dobro djelo, da to zakodira i da kaže ovo ne smije nikako doći i biti upitno. Ovo pohranjivam u ahiretski rushak i nema u tome dileme. Naprotiv, mi svakodnevno možda ono što po danu radimo možda u toku drugog dana, da Allah te barek evo ta'ala sačuva, možda svojim jezicima pokvarimo. Prigovorom i vrijeđanjem. Pa zato je, znači, nijet velika stvar. I čovjek mora konstantno da provjerava svoj nijet. I zato poslanik, je salatu wasalam, kada je bio na Tebuku, Hoće da kaže ashabima, oni idu pješce sa njim. Kaže, ima ljudi koji su ostali u Medini. Samo i je udr spriječio da budu sa nama. Znači, opravdani razlozi. Ali mi, kaže, ne prevalimo ni jednu dolinu. Ni jedno brdo se ne popnemo na njega i ne siđemo dolinu, a da oni nisu zajedno sa nama u nagradi. Jer je, kaže, samo uzr, samo opravdan razlog spriječio. Šta je s ovim ljudima u Medini? Šta su oni? Oni su iskreni. To je Kjab ibn Malik koji je bio iskren. On je imao uzra, ali je bio iskren. Znači, poslanik kada je salatu wasalam na Tebuku, ali ljudi u Medini imaju iste nagrade kao i oni. Šta se tu radi? Znači, ljudi su ostali iskreni. I zato čovjek ko bude iskren, teče mu nagrada, iako ne ostvari određen ibadet, ako bude opravdano spriječen. Pa kao u svakom drugom dijelu, tako i u da'vi na Allahovom tabareke wa ta'ala putu, moramo biti iskreni, draga moje braćo. Znači, moramo imati ihlas, mi ihlas prevodimo iskrenost. Naš jezik je skroman i škrt da bi mogao ovu krupnu riječ prevesti. Ali je prevodi Allah subhanahu wa ta'ala i objašnjava da su to oni koji obožavaju Allaha te bareke wa ta'ala muhlesina lahud din. Iskreno mu, sa ihlasom mu ispovjedajući vjeru. Znači nema rija, nema učba, nema sum'e, nema šuhreta, to su sve od bolesti koje se vežu za nifak i licemjerstvo. Zato moramo Allah, Zato moramo, draga moja braćo, biti iskreni u svakom pogledu, pa i u pogledu Davi. I vidimo na Dunjaluku zašto je Allah subhanahu wa ta'ala toliko uzdigao naše poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Ebu Bekra? Zašto je uzdigao Omera, Osmana, Aliju? Zašto je uzdigao četvoricu imama? Zašto je uzdigao šehu Islama? Zašto je uzdigao šeha Muhameda ibn Abdul Wahaba? Koji se suprostavio Osmanlijama, koji su nama Islam ovdje donijeli? Upravo zbog toga što su bili iskreni. Jer je to ono što uzdiže čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a onda Allah Đelešanu naredi stanovnicima zemlje da takvog vole. I ovo je ujedno i prva osobina uspješnog daije, a mi govorimo kako biti uspješan daija na Allahu tebareke wa ta'ala putu. Vi znate da ima drugi jedan šart koji se usko veže za, za nijet. Znamo li koji je to šart? Praksa poslanika. Bravo. Drugi uvjet je praksa poslanika, ali salatu wasalam. Ovaj din, draga moja braćo, ne dozvoljava reforme. Ovaj se din uzima i radi po njemu. Ova vjera je usavršena od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. I od njegova pos... na Allah je usavršio i poslao čovjeka koji, koji je vjeru protumačio Allahovom dozvolom. I zato se to zove al mutaba od tiba slijedjenje, idenje za nekim. Mi idemo za poslanikom, ali salatu wassalamu Zašto su prve tri generacije najuspješnije generacije? Zato što su u stopu slijedili poslanika ali salatu wasalam. Pa Ebu Bekr kada prati vojsku, prati na način kao što je to pratio poslanik ali salatu wasalam. Kada drugi ashabi to radi, Abdullah ibn Omer, kažu bila jedna palma u Medini koja je pravila znači luk pa je posjekao poslanik ali salatu wasalam. Ali prije toga se podva, pod, podvlačio poslanik ali salatu ispod te palme. Pa je tako uradio i Abdullah ibn Omer, a palme više nema tu. Mi danas imamo toliko sunina koji su od nje neki vađi, drugi sunnetul ekede. treći min babil istihbab, mustahab, ali pored toga ali pored toga, znači ljudi razmišljaju, matematički se odnose prema sunnetu. Pa kad se nešto kaže, kada se nešto kaže da je sunnet, imamo sada jedno opasno jedno opasno tumačenje, a to je pa nije fars. Kad nešto kažemo, to je sunnet, ljudi kažu, eh, maša nije fars. Znači, to je u prevodu kod nas postalo ne mora se. Nije potrebno nije bitno. A ashabi nisu znali te podjele, niti je to nije interesovalo, oni su samo imali jednu podjelu. Sve što je radio poslanik alaih salatu wasalam, to je bitno i bez toga se ne može. Zato poslanik alaih salatu wasalam traži od njega da ga slijedimo. I kaže poslanik alaih salatu wasalam, kako bileži ima muslim, kullu ummetin jedhulu džennete illa men eba. Ili, ili kullu nasin jedhul džennete illa men eba. Svi će ljudi, sav će umet, ući u džennet osim oni, osim oni koji odbiju. Qila je jeba ja Rasul Allah. Pa oni pitaju, ashabi pitaju, mi danas ja sam ubijeđen, draga moja braćo, da puno stvari ne znamo. Tako bitni i precizni stvari u našoj vjeri. Ne znamo. Zašto? Zato što ti sam sebi kažeš ja bi crkvu kad bi nešto pitao. I vidjeli ste kad braća izdali nešto pričaju, kaže neprijatno se osjećam. Neprijatno se čovjek osjeća gdje? Kad ga neko vidi u grijehu, draga moja braća. Nije to, brat, takvo tijelo da se izrazi, ali to je zato što nemamo mi navike često da govorimo, ali u svakom slučaju, u svakom slučaju moramo težiti, kako kaže poslanik Hasan, sad će u džennet, osim onih koji odbiju. Qila me jeba, hoću tijel samo da kažem, pa me malo ova braća moja ne znaju šaretom pričat. Znači, mi moramo pitat, pa zato sahabi pitaju, kaže poslanik alaih salatu wasalam, men a'pani dehala džennet, wa men a'sani faqad eba, ko mi se bude pokorio, Kakva pokornost poslanika ali salatu nam ide u prilog? Koja je to pokornost? Jel to ono znači, opet, znači, da ja odaberem ili znači da hoću neću, nego je to apsolutna, apsolutna znači pokornost. Da slijedimo poslanika, ali salatu on je šart za naš ulazak u džennet. Jer kaže, kulnu nasin, jedhulu džennete illa men eba. Svi će ljudi u džennet koji odbiju. Mi moramo, znači, apsolutno da slijedimo poslanika, ali salatu wasalam. I dok god tome ne budemo težili. I zato će Allah pred kijamet, od srednjih preznaka sunnjega dana, poslati čovjeka koji će doći ala nehđil en koji će doći na principima nubuveta, poslanstva. Znači, prebazit će se sve ove, znači, razlike koje imaju. Ljudi će samo znači kazati Kala Allahu a kala Rasul. Poštovat će imame onako kako to treba i kako je pravedno. Ali neće biti ljudi koji kažu Ana šafi'i ili ja sam maliki ili hambeli ili hanefi. A pogotovo neće biti ljudi koji će bolje kazati ludi, koji će kazati ja sam maturidi, ja sam ešari, ja sam rafidija, ja sam halefija ovaj ili onaj. Nego će ljudi svi biti prirodnog opredjeljenja onoga na čemu su bili poslanici. A to je zato se zove nehđul nobuve. Nije ala nehđil hilafe. Nego ala nehđil nobuve. Znači i čak taj čovjek, taj pravedni imam izloze poslanika ali salatu wasalam i sve isto samo što on nije Allahov poslanik i što više objava ne može, ne može dolaziti. Zato uspješan daija mora da se okiti sunnetom poslanika ali salatu wasalam. Da pokuša da jednostavno glumi poslanika ali salatu wasalam. I vi vidite kako ovi zapadnjaci, kako ove velike bolje kazati ovaj, ovi mravi miševi, jer reći za nekoga da je, da je međunarodna ili svjetska zvijezda, a čovjek ništa ne proizvodi, samo troši i ubija. I poremećaj vrijednosti na Dunjaluku, umjesto da se hirurgu dadne 20.000 dolara plata. Ili onome što čisti uši doktor, kako se onaj uogrlo nos zato što ti moraš čuti dobro objavu, vidjeti jasne znakove na putu, osjetiti šta smrdi, a šta miriše. Oni futbaleru što dadne god dam sto 100.000 dolara. <laughs> je vrijednost. Ili ona grupa oni planete majmuna skaču u mjestu, gitara mu kaže milion vrijedi. Molim to lijepo, milion vrijedi gitara. <laughs> Pa šarenka bi progovorila kao Buhari kada je krava progovorila. I rekla nisam ja za jahanje. Pa bi rekla jeste vi normalni. Znači od ove muzike, draga moja braćo, hajvani bi poludli. Vjerujte mi. Znači kada bi došla ta sad pjelo dugme i ta, te budale čak ovaj pod navodnim znacima Hađija Dino Merlin, ja mislim da bi ove krave u ove kod mene poludle. <laughs> I tele bi pogotovo, ono još prirodnije, ono tek došlo do nja, nema grijeha. A li insan. I zato vidjet ćete kad braća uđe da negdje popiju čaj ili kavu. Pa se trude da se ugasi ta muzika, pogledajte šta im noge radi, igraju, ritam prate. Čabaju kakvom si kolu, takvu i ti muziku igraš. Tako i ti predeš. Pa zato mi, draga moja braćo, moramo, kao što drugi teže da znaju biografiju pjevača, svirača, futbalera, glumaca, junaca, da mi znamo poslanika, ali tu od A Ashabi su ga, braćo, znali. Pratili su svaki njegov detalj. Čim su vidjeli 20 bijelih dlaka. Zamislite, braća, te preciznosti slijedženja sunneta poslanika, ali slatu Pogledali ga je ashabi i odmah, znači, ono, tr, pročitali 20, prebrojali 20 bijelih dlaka u poslanikovoj bradi. I nisu ovdje ashabi različni. Rekli, ne znaš ti dobro to ono je 19. Ona rekao, ne, ne, ima više, ima 21 nego 20 tačno zlaka bijeli. Tu je, braćo, to da Allaha Đelešanu. Mi se družimo sa bratom par godina, onda kažeš kako to ime? Aha, i halal, ekreme, bogat, halal, halal. Kaj, <laughs> e, brat, pa dobro, stvarno, to je dokaz proti tebe. A li znači ovaj, neke druge osobine da znamo. Godinama onda kaj, pa nisam znao si tako težak čovjek onako u seškom smislu nepodnošljiv. Oni koji su malo i radikalni kažu sad smo putovali i za ebeda više nikad. E, zato što mi ne poznajemo jedni drugi. a Ashabi su poznavali poslanika ali salatu salam Pa kažu nešto se nam osjedio o Allahu poslaniče. A oni tješi kaje jebetni suratu hud. وأخواتها وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت nabroju ovi nekoliko sura koje su ga osjedile. A inače ga osjedio jedan ajet u suri Hud Istakim kama umirt Stani kako ti je naređeno Ustraj kako ti je naređeno Znamo da Allah Žešanu od svih stvorenja najviše voli Muhammeda sallallahu alaihi ali ovo je što kaže naš šeh Ibrahim. Ovo je menheđ. Ovo se mora ustabiliti na zemlji. I nemoj kada te nosa. kama umirt. Ustraj kako ti je naređeno. Zato uspješan daija ne može da nosi francusku kapu koja ima onaj gore kršćanski crkveni onaj pipak. <laughs> Veli, moram se ja malo približiti svom narodu. Pa da tvoj narod stavi sepet na glavu, ti stavio sepet. Kažu kada je Tito naredio se skidaju zarovi i jedna bošnjakinja rekla, eto kaže šta ćeš, ona izla jedva dočekala. Kaže, stvarno mi je zar bio i težak. Čovjek živi na selu, kaže, osutra nosi sepet. Nosila sepet 24 sata, kaže, je onaj Ono je fino, brate, lagano. Zato nije džaba kazao Allah subhanahu wa ta'ala wa inneke la ala hulukin azim. Ti si na Muhammeda na najvećim stepenima morala. A mi u našem poslaniku, ali salatu wasalam, imamo veliki uzor. On nije tu, draga moje braćo, o slijeđenju poslanika, ali salatu tu puno vi slušate. I o tome i o svakoj ovoj tački se može pripremiti čitavo predavanje. Ali ovo je samo reda posjećanja, da se malo posjetimo, jer ovo ovih dana je aktualna dava. Svi izlazimo u davu. Meni jučer čovjek kaže, on ima dobre namjere, ali Beduin 21. vijeka. Kaže, nisi me učio da se u dželabije hoda. Sam je rekao preti sebe nešto. On je u leviskama. On je u onome u čemu smo. Jednom i odan nam došao onaj šest Zeno iz Mekke. Što puno piše preti Sufija i tako dalje. Pa je vidio neke bošnjake u hlačama, ovim leviskama i drugim. Pa je rekao, hajte učinite ruku. Pa kad su to uradili, kaže, tako mi Allaha, nije vam džajz namaz u takvim pantalonama. Nije vam džajz namaz u takvim pantalonama. Jer, braćo, mi ne smijemo da se naše tijelo oslikava. Nije džaba Allah Đelešanu kazao Ja beni Adem, hudu zinetekom inda kulli O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada u džamije idete. To ne znači čini džamije izađete, rasprijemte se ala, ala Franko. Ne, ne, i dalje ostaješ ala Turku i ala Arabistan i ala, ala dini Muhammed sallallahu Jel tako? Pa zbog toga mi, ali to je poremećaj vrijednosti. Ja sam neki dan govorio, dođe pop da predaje vjeronauk Ne smije direktor škole da mu kaže, živ bio, ti meni tukneš i na bijeli i na crveni luk. Ti spjan, ovo su djeca, bolam, pa će poprimiti ruža sa vina od tebe. I ta tvoja odora i taj toliki krst, to će isprepati da se ta malo ti moraš se integrirati u ovo, društvo. Ako može krvata i telefona na opasač, a evo sve, ne mreš, imamo na konkursu puno drugih popova koji će se ovaj uklapati u naš sistem. Nego ne smije da mu A kaže i on mu još mu kaže Oče, Bog te pomogao. Jer zna da otac može oprostiti od nedelje do nedelje sve što vas griješi. Samo mora biti iskren da sve iznese. Dođe fratar svježi onaj štrik za sebe. I dođe i on na vjeronauku. To, to stvara traume kod ljudi. Vuče mu se odora po zemlji. Zna se da radi, jel tako? Ima ono bijelo ovdje. Počela od dnevanca. Samo kada je u pitanju islamu, da mora biti ala Franko. Pa kaže meni jedan efendija još u danima rata. Sad je hođa u Njemačkoj. Kaže, ja sa peglom idem iz visokog zakakanja. Vidim, kaže, izdoglica jedna sa troje djece, žena, hajde je u ono doba, nema autobusa, ovako posle Kindije, Bog zna, u noć ode žena. Sjela kaže nazad i sa onom djecom, djeca nemirna. Pa kaže, ne slušaju djeca, ona ne uzbila opsova. A ja se okrenem pa kažem, gospođo, ja sam Efendija, kako se to ponašati? A kaj zvije nisam znala. Jer ona, ona u njemu ništa, ona misla da on ide u rudnik rad. Jer da neki čato tamo pošto ima malo brčića, to je ozbiljnost kod nas. Da je ona vidjela znakove. Mi često prođemo ulicom pa ne nazovemo ljudima selam zbog našeg apleta A nama drugi ljudi ga, eselam alaikum tu Zašto? Zato što, zašto ja kažem braće, stavite bar satelitske na glavu. Bijele kafce. Hajde ne mereš turban, hajde nisi još težak ti. Ovo ono. Zašto? Pa ja sam navodio primjer brat je u ključu, popa izgrlio. Vidio popa svezana kosa, duga brada, veli ovo sad lete brada, razumiješ ova asimilacija i popuštanje. Veli, evo brata sa zapada, žešće malo danas. Zagrlio ga i u sa Ovaj se otima, nemoj me. Ovaj misli da ga ovaj pošao da ga udari, ovaj pošao da da se poveća ima. I zato je kod Osmanlija bilo bitno kakvu imaš kapu na glavi. On se čak i vlasima sredima odredili kapu. Šajkač. To je kapa koja oslikava zadnjicu. Boga mi braću. To je vid ponižavanja. Jeste. I on se ponose danas, kogod dođe bude velik četnik mora zadnjici staviti na glavu. Sa velikim oproštenjem. Treća, treći uvjet uspješnog da je draga braćo i cijene sestre, jeste al kudue. Da čovjek bude uzor. Da on vodi. Ali da on vodi svojim gestovima zato kažu Arapi sejdu kaumin hadimuhum. Uglednik u, uglednik u jednom narodu je njihov sluga. Zato kaže poslanik Ali Salatu Islam Erham men fil ardi kaže poslanik Ali Salatu aslam to se sjetim samo rivajeta smiluj se onima koji su na zemlji, smilovat se onaj koji je na nebesima. Znači da čovjek bude milostiv, da čovjek bude primjeran i da on vodi svojim djelima. I zato Kur'an kaže lima takuluna mala tef'alun. Ovo je zabrinulo ashabe puno. A nakon toga se spominje sap. Znači nešto vidljivo, nešto praktično, nešto snažno, nešto što puno obećava bez čega se ne može i zato čovjek mora da bude kudve svojim dijelima da plijeni Zato Kur'an kaže تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Zato drugi ljudi tražite da budu čestiti, bogobojazni, a sebe zaboravljate, ovi koji knjigu čitate. Efela taqilun, hoćete li pameti doći? Znači, onaj ko želi da bude uspješan je mora svojim pozitivnim gestovima, tom pozitivnom energijom, šta su pozitivni gestovi? Da čovjek uvijek bude, da se trudi da bude bolji. Da uvijek bude prvi. Da kupi se vape. Da je spreman da potegne tamo gdje nije baš lako potegnuti. Drugim riječima da bude sluga ljudima. Pa će onda postati uglednik u svom narodu. Zašto smo mi zavolili ovu vjeru? Zato što smo vidjeli ljude, Arape, našu braću, koja su nam došla na ove prostore i ostavi nas u, bez teksta u ovome pogledu. Ja došao u tešanj, Neki naš brat poginuo na železnom polju, rahimahullah, Ebu Talha, Falastini. Spominje neku banderu. Kažem, ja ne razumijem arapski, kakva je bandera, šta je sad? Vidi, nema struje, nigdje on bandere neku spominje. Ima neko brdo bandera. I on moli Allaha da pogine na banderi. Ne ovoj banderi da struje lupi po našoj hađiju, nego na tom brdu. Ali gledaš ga u svim segmentima života i vidiš da te ostavlja bez, teksta. I kada treba ići u bitku, oni hoće da budu prvi. I ne možeš i stići u tome. E takav onda se jednostavno slijedi. Takvog ljudi cijene. Kaže mi jedan ja ovo radi Ibrata, govorim, o, kojima, kome se se mnogi, pa i ja sam jedno vrijeme griješio. Molim Allah da mi oprosti. I dao sam čare svome bratu da neće iz mojih usta izlaziti osim ono što je dobro, a ako primijetim neku grešku, doću inšallah na etehijatu, doću, naću ga na kraj svijeta i reću mu ovo ja smatram greškom, evo ti dokazi, porazmisli o ovome kaže treba da pravimo mesđid. Ja kažem, braći, dođite da kopamo fodamente. Ona je kaže, ja moram ići u trgovinu. Ona ja kaže, moram ženu voziti punci. Ona je kaže, ja moram ići sebi u za bašće. Ona je kaže, ovako. Ja kaže, gledam narod, pa i ovi ljudi razumiju išta. A ja kaže, dođem sam, pa lupaj, krampom lupaj, lupaj, lupaj. Kaže, je, braće jedan po jedan dolaz, zastidli se na kraju. Kasnije kaže, pretekli su me u dobru, više ja ne znam, samo vidim, ode krov gore, dolazi fasada, Ode šest stepence vamo, tepi uđe tamo, mihrab ode tamo. Znači, bio je primjer u tome. Ustrajao je u tome. Ovo smo, ja kažem, braći, treba mi sutra pet braći, da idemo kopati vodu, nemamo vode. Kao je niko se ne javlja. A ja je opet ponavljam, ako možda ljudi imaju stav ne razumiju dobro bosanski. Treba mi pet ljudi, ne da idu oni sami. Ja idem sa njima da kopamo. je opet se niko ne javlja. E kaže, braćo, ko dođe sutra da kopa gore, ubiću ga na izvoru. Kada je došla dva brata kad sam, sjao, sad, kad, sam došao u kuću, žena me nije mogla prepoznati ali kada ta, dvojica braće misli da sam se ja šalio, pa nisam mogu ovaj, postupiti, osim kako su oni razumjeli. Ali kaže kasnije, braća su shvatila da moraju, kad se kaže treba, da se od pet odmah 50 javi. E zato onaj ko hoće da bude, zato kod nas zove IKM, e, istrna komanda, ti tražiš po liniji, gdje ovdje komandanti, a ono sve obični vojnici ne znaju ni oni što će tu. Četi je komadant. Mi smo jednog našli usput. Uzo ženu od svog jednog vojnika. I Zero ga ufatio i on kaže, samo me ostavi živog. Znači, udri me slobodno, samo me nemoj ubit, kaže, nemam ja dobrih dijela, ja ću Kako zna budala. Zato je kutve, draga moja braćo, opet tu moramo crpiti uzor iz života poslanika ali salatu wasalam. On je bio poslanik Islama i on je u svakoj pori života ostavio čovječanstvu do sudnjega dana bez teksta. Pa ako hoće da bude uspješan daija, mora on trpiti, mora potegnuti, a sve crpiti života poslanika, ali salatu wasalam. Četvrta, četvrti uzrok ili četvrti šart uspješnog daije jeste hrabrost, draga moje braće. Ovo je Allahova vjera. Za ovu vjeru se gine. Daje se život. Daje se imetak. Ostavlja se svoja rodbina i svoj toprak, kućni prag. Ide se gdje Allah kaže se mora otići za ovu vjeru ja mora biti hrabar. Vidjeli ste Hubejba kada hoće da ga ubiju. I vidjeli ste kroz historiju kako podnose hrabri ljudi. A daije moraju biti u tome primjer važnosti da se pokaže hrabrost, a to je suprotno da čovjek bude kukavica. Hrabrost da se kaže istina i da se ne gleda šta će biti personalno sa mnom. I ovoga nam pogotovo danas, braćo moje treba. Zato što jednostavno žele nas sa ovim ciframa vojničkim, sa ovom tehnikom, vojnom i ovom drugom prepasti. Treba biti hrabar, i znati da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji ulijeva hrabrost. A s druge strane oni su kukavice i njima Allah subhanahu wa ta'ala ulijeva strah. A kaže poslanik alaih salatu wasalam, potpomognu sam sa pet stvari koje nisu date ni jednom drugom poslaniku. Između ostalog, nusirtu bi ru'bin masirate šehr. Dat mi je strah, na mjesec, pomognu sa strahom, na mjesec dana hoda. I tako mi Allaha, mi to već vidimo. Ja često stanem pred trgovinu negdje, trebam nešto da kupim. Kad sam u svojoj mahali, u svojoj čarši, znam gdje šta mogu i kupiti. Ali neka čovjek ima potrebu negdje da stane na brzinu. Pa znaš, vidiš ljude unutra kako vire iz Bertije, s trgovine, pa dok ti malo naritaš auto, namjenski tako malo ostaneš, uđeš unutra, oni posakrivaju sve one haramuše što su imali u rukama. Ispada da si ti nekakav supermen, jak, dva metra i kusur. Ne, Allah i prepada. Ali pored toga, ti treba da budeš rabar, jer je u takvom momentu da ređuješ dobro, odračaš od slava. I ovdje nam je primjer poslanika, ali salatu wasalam koji je na Huneinu ostao sam. Ali nije uzmakao. Ostavio još jednom čovječanstvo bez teksta. Kako ima, kako vođa, ne povlači se. I zato smo mi i u ratu imali zaista divne primjere u našoj braći koja se nas predvodila. Ovi mi što smo, ono, hrabe na baterije, kad vidiš tako hrabre ljude, ponesete. Kao obratno, da vidiš kukavice koje počeli bježati, Bogom da si ti nekakav hrabar, možda bi tebe usput povelo, da bježiš sa njim. Pa zato da i je, oni koji pozivaju, moraju biti posebno hrabri. Moraju biti odvažni. A ovo sve govorimo kako biti uspješan daija, da bi na taj način ova naša misija imala što veću, što veću prođu. Nakon toga odmah dolazi blagost. Blagost je, draga moja braća, osobina koja treba da ima svaki čovjek, svaki insan, pogotovo svaki vjernik, a pogotovo svaki daija. Vidjeli ste danas našeg brata Hafiza kada je govorio. O čemu je on govorio? O džihadu, jel tako, čito vrijeme. Govorio o najhrabrijim ljudima koje je historija poznavala. Hrabri neće doći. Ali on to tako govori i tako ovaj lijepo nama servira ko da on govori o nekom edebu oprat ruke pripremi se za sofru, tako lijepo. Pa i to mu je baš onako, nije ovako ko mi nekakav predizborni, nego baš onako lijep. Sjeda, brate, sve jedna riječ na srce. E to treba da ima svaki daje. Tu blagost. Jer on je otac. Danas ljudi mnogi nemaju očeve. Nemaju da čuju lijepu i blagu riječ od svojeg oca koji je još uvijek smatra da je Tito i onaj sistem živ. Pa mu treba blaga, lijepa riječ. Pogledajte poslanika, ali i salatu wasalam. Evo nas, malo ova tehnika. Ja zamalo nisam vapio u dvojicu ljudi, rekao, <laughs> oba dvojica žuti karton napolje. A sinoć, zbog ove tehnike, hoće da mi stomak pukne od muke. Žao mi, Braći obećao da ćemo im se javiti, ali to je dokaz koliko god mi nešto željeli, Allah zna u čemu je hajr. poslani kada je salatu oslam pitka na bedru, na uhudu. Šta se je desilo, znate? Znači, nama se desi nešto malo i mi odmah napravimo smotru i javno se izgalamimo, iščepimo se, održimo lekciju pojedinci ubrke, a ostali da uzmaju to kao za ibret i pouku. A poslanik ali salatu wasalam, pored svega toga što se je desilo, još mu Kur'an kaže Vole u kunta galiza qalb nam min haulik. Da si ti bio tvrda srca, oni bi se razbežali od tebe. U tečvidu imate nešto se zove Huruful mufakhame. Krupni ono što mi kažemo harfovi. Pa kad kažeš ho, jel tako? A kad kažeš lam, mim, nun, jel tako? blago nešto fino. A imaš huruf ar murakaka. Ta, ti blagi harfovi. Pa i Allah Đelešanu kad govori o džennet, je džennatin teđri min tahtiha tahtihel anhar nešto osjetiš ko ne razumije arapski jezik, je to nešto nježno, lijepo. Jel tako? A kad govori o džahennemu, kaže kulnama nadržat džoluduhom i kada im god njihove kože zgore, takav oblik i onaj ko ne razumije osjeti da je to nešto krupno. Džahennem, zato daija mora biti blag i lijepim se tonom obraćati ljudima. Zaista da ljudi osjete, jer duša je takva. Ona ima revolt. Na blago uzrača blagim. Na grubost odmah reaguje grubo. A ti si onaj koji poziva. Poslanik kada je salatu selam Bilal nije sanjao ezan, jel tako? Drugi ashab je sanjao. Ali je poslanik kada je salatu selam odabrao Bilala i Abdullah ibn Metuma da uče ezane. Zašto je to tako? To su ti lijepi glasovi. Da to bude prijatno. Ima ovo na Ibatu Kur'an il Kerim iz Rijada pa najavljuju tamo kaj sad će nam ezan proučiti neki še spomenu ga. Ja mislim da je čovjek iz dole negdje iz, iz, Crne Gore dole za niđe se crnogorci. Čovjek puste on da onda kaže Allahu Akbar. Daj živ bio. Jel, to naučio tako? Znači imaju osjećaja. Vidjeli ste u Mekke Medini, jel, nekako te vuču. Mi smo imali jednog mojezina u bočini Turčina, rahmetullah, ali poginuo Čečeni, Beke Turki. On kad zauči ezan, imaš osjećaj da ti, da ti krevet postane katapult. Ispalite prema mešćinu. Ne možeš jednako. Kao da te uzme za ono kulturno za prsa i povučete sebe. Allahom dozvolom. Pa je ta blagost i zato se kaže u hadisu, nikada se blagost neće pomiješati u nešta šta, a da ga ne uljepša. Pa je zato blagost prioritetna u svakoj situaciji, a pogotovo, a pogotovo kod je da se nađe. Pogotovo danas kada smo mi svi obolili od srčanih bolesti, jel tako? Srce nam nisu zdrava, bolesna. I onda sad u takvoj situaciji ti malo bolje zagalamiš ha, i otkaže srce. Polako sa mnom živio. Jednom kad se počele hudbe ono poslije rata, pa što Nanović držao u jednoj sali, goro u Sanskom mostu nije bilo džamija, i on raspalio o sira Čupri, džahannamu i pralasku preko, preko sira čuprije, pošto je sala navali oni penzioneri, komunisti, i on se tu dolazi za tu isto sala žurke i sastanke, pa su oni demonstrativno ustali, rekli, čovječe, znaš ti o čemu ti pričaš? Ovdje ima srčani bolesnika i demonstrativno napustili. Evo ovdje ne treba biti blag, jer Kur'an to opisuje tako kako opisuje. I zato u Kur'anu ima tarhib o tarhib, ima zastrašivanje i donošenje radosne vijesti da se ljudi povrate Allahu subhanahu wa ta'ala. I o blagosti, draga moja braćo, nikad kraja. Iz sire poslanika, ali salatu wa salam. Ali ovo salallahu alaihi salame rekao najbolji među vama su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama. Ta blagost. Jer uglavnom vidjeli ste braća, odglume da je blag, fin, naravno bi ga previo. I tako misliš da je to godinama tako, mašala. Sestra trpi, trpi, trpi, trpi i kaže ovoga Tajsona, na te Ona jadna više kad ne mere više od Nogdavua živjet, onda se iz, to, procuri negdje u javnosti. Zašto? Zato, zato kaže poslanik ali salatu islam, lej se šedidu, sura. ولكن ne šedide يملك نفسه Nije, hra, nije jak onaj koji se dobro zna Hrvat. Koga god upati, sam ga fino povali. Kao što je poslanik Ali Slatu sam došao mušrik i rekao mu, o Muhammede, iako neki kažu da ovaj rivajec slab. O Muhammede, ako me oboriš na zemlju, Prijeću ću Islam. A kažu, tako je bio jak taj mušrik. Da se trebala četiri čovjeka da uzmu za kožu kravlju, kada on stane na kožu da ga pomjere. Toliko je bio jak. Pa kažu da ga je poslanik, ali je salatu uzeo i kao kaže što se dijete uzme iz majčinog krila i stavi se u bešiku, tako ga je spustio na zemlju. Pa je pa rekao, ovo je čarolija, ajmo još jednom. Ovo ti nešto puno meni. Pa je još jednom tako. Pa i treći put tako. Kaže, primi Kaže, neće. Pa on kaže, innehum laju bunek. Oni tebe ne mogu ulaž utjerati nego oni hoće Allah, oni tako Allahove ajete zaniječu. Oni tako jasno Allahove ajete niječu. Kaže, nije jak onaj koji se zna dobro Hrvati, nego je jak onaj koji se strpi u, čemu? U sržbi. Nekad sam on pa se strpiš, nego kad si u sržbi, u velikoj sržbi, zato se prenosi da je jedan iz Aline porodice došla mu gozba, ljudi mu došli i njegov kuhar, a, njegov kuhar skuho čorbu. I jadnik u tom, da to sve ide na neki nivo, da to bude u redu, ponese čorbu, hop, zato sam ja govorio braći danas, čuvaj tu čorbu, prosućeš je na sebe belaj, prospeš je mimo sebe belaj na kvadrat, ostaše ljudi gladni, a klizovo je otuda od kuhinje ove montažne do... Pa je on jadni ponio čorbu i zvizna ovoga svog domaćina. Sami ste čovjek u dželabi, čorba sva po njemu. Možeš samo zamisliti da to tvoja žena uradite. Iako si ti davno predao štafetu, zna se ko je gazda u kuć, ali taj bi ti pokazao zube, ja sam ubiđen. Jel boli bolan, jel I sad ga gleda sluga, jadnik hoće da umre od straha ovaj namjesni, ovaj gazda ima goste, valja se neprosto tu pred njima, jel? I šta radi? Onda djeluje Kur'an. Zato ljude treba vezati za Kur'an. Sluga se izgubio, sad ne zna šta će biti sa njim. Pa ga pokušava Kur'anom stišati. Ko je god bolestan, braću i fizički i psihički treba ga riješiti Kur'anu, jel tako? Pa mu kaže, min I kaže, oni koji se u sržbi savladavaju. Kaže, nisam više ljut. Ali nije sluga sigurno to, možda neka diplomatska. Kaže, on afinani nas i oni koji ljudima praštaju, kaže, opraštam Opet sluga, kaj, možda je ova druga diplomatija nekako. Oče, nije još mu jekin došao. kaže vallahu ebol muhsinin, Allah voli dobročintelje. Kaže, slobodan si, id svoje kući, vid koliko sam dužan. Jel? E to je kada su ljudi odgojeni. Nije to lako istrpiti. Nije to lako istrpiti, ali kada je čovjek odgojen, zato, draga moja braćo, blagost se mora čovjek navikavati na nju. Imaju neke osobine koje je čovjek tako po prirodi, gdje je naš izet, broj dva? Jel on otišao? A izet je Aha. Izet hoće da bude prodorno glasa, ali otme mu se često. Tako da Allah stvorio. A ima ljudi, vidite, ne vidi se njega je najbolje staviti na, na hrpu drva da spava. On nije od sebe takav, ali on mora znači da svoje mišiće odgaja da ne hrče po noći plavo. E, ali šta ako čovjek nema uređenu blagost? Jel to znači trebamo ga tolerisati? Ne, može se čovjek dotirati dobro. Treba puno da čita, da svoje srce raspekmezi, da jednostavno vidi kako je selet u datim momentima se ponašao i da na taj način, ako Bog da, odgoji svoje srce u tom pogledu. Dalje zuh, draga moje braćo. ja mora biti zuhdija. Da ima dva Mercedesa parkirana pred kuću. Kuć vapo ko, ovaj vaš miskin, jel da? Na tri sprata, četiri žene i to je zuhd, jel da? La haula, ula, kuvote. illa, Baš sam vam ja našao temu koju ću vam pričati. Ali slušajte što Hođa kaže, a ne morate sve uraditi ako ne smijete što Hođa radi. Zato kaže, draga moja braća, zuhd je. Bio kod poslanika, ali salatu wasalam. je znači jednostavno, kad zato kaže poslanik, ali salatu wasalam, izhed fima inden nas, juhibbuken nas. Budi zudija u pogledu ljudi, volčete ljudi. Nemoj tražiti. Nemoj samo govoriti dajte ljudi. Nego ti daj, daj, daj, pa će, se, pa će ti se vratiti iz iste vrste. Dalje, budi zudija Danas, draga, draga moja braćo, teško je biti zuhdija ovakvom izobilju. Ali, ali kad kažem ovaj nivo u kome se vi sada nalazimo, da gledamo, znači, da budemo. Ja bi sada, draga moja braćo, kad kupio novo auto je neko rekao, znaš šta, stvarno, da i ti ne ideš na ome da te malo opremimo. Ja bi imao belaj, <clears throat> morao bi svaki dan držati predavanje o svom autu. <laughs> Kako neki brat, pa ga morao bi njegov mačni broj znat, pa njegovu adresu stalno boravka, naš. Zato što jednostavno, a i s druge strane dobro je ovako, dobro je ovako zato što jednostavno ljudi koji vode, ljudi koji su imami, ljudi koji su od ugleda. Drugo je to kada ljudi žive u Saudiji, pa ima kraj sara i onaj što ne klanja ljudima i onaj što klanja, to je kod njih ko što mi imamo keca ili dvojku, do juče ste jadina ili peglicu, pa je to neki trend, standard i tako dalje, pa to nije toliko primjetno. Međutim, Zamisli sad dođe ti daija sa najnovijim Volvom ili najnovijim Mercedesom i kaže ti boj se Allaha Đelešanuhu, moraš biti bogobojazan, a ti sinoć sanjao Marku da ti je za jedan burek da se kupiš. Od te, jeli ovaj, njegove priče, bojim se da neće puno beričeta biti, on je rekao istinu, ali neće puno beričeta biti. Pa zbog toga da i ako želi da bude uspješan, mora da bude zahid. To ne znači, draga moja braćo, da bude fukara. Jer kaže poslanik, ali salatu wasalam, ali jed, jedi sufla. Ruka koja gore bolja od ove dole. Znači, daja koji je neovisan. Ko naš Ibro koji ima stotinu ovaca i onda kad ti on rafalno kaže šta je istina, ne možeš a neš dogodne dobit, ni sada kad u fitr, ni pakijet, ni ulja, ni šećera, ni kahve, ni zekijat, a kamoli neku platu. Pa zato je dobro da daje bude neovisan. Ali na kraju krajeva opet da bude zahid. Da se on, znači, ugleda na sudne poslanika, ali salatu wasalam, jer ljudima zapini. Kad ljudi uđu kod daje pa vide da je sve po zadnjem standardu i švedski sto u podajske kuće, teško to onda može da to ima nekog velikog efekta. Sljedeći uvjet, draga moja braća puno ibadeta. Oho, ovo je gdje sam ja čučnula za ostali ne znam. Znači, danas ima, braćo, puno papagajsanja. Znači, puno ima priče, a malo ibadeta. Nema oni klasični ibadeta da čovjek daija stalno zikri, da je stalno u nekim posebnim vjerdojima, da je u posebnim ibadetima. Kažemo, jedan profesor, ušao sam u Kairu i kaže, promijenuo se deka na, na Azharu. I trebao je nešto da sredi za svoj doktorat, pošto on bio magistar, ali kaže, taj dekan, pošto ima u šafijskoj pravnoj školi, neki ljudi tako razumijevaju da treba i svako tri dana dati hatmu u namazu. I taj dekan u svojoj džami svako treći dan završava hatmu. Pa sam ja, kaže, došao kod njih na jaciju, čuo sam ja zato, kaj ne vjerujem. Možda kaj ljudi svašta pričaju, možda nije tako. Kaže, kad ja pitam jednog dedu, kad ćete vi završiti sa jacijom, pa kaže za jedno tri sata, tri A ja kaže se onda povučem, učeša klanjam kao musafir na brzinu. Odem, obiđem sav Kajro, 18 miliona ljudi, tu ima valja doći, kraj na kraj. I kupim im, kaže, pun ravan paket kolača, šefakatan lehom. Kada se suosjećam, ono eto, ovaj, i kaže, kad sam došao, stigao sam na drugi rekijat. <laughs> pa sam rekao, šta sad? a sjednem dole, ne budem klanjao sa njima, nemam ja šta sa dekanom, hoće me skušt nekako. Nemam ja nikakve onda veze sa njim traži da mi on nešto sredi. A ako stanem, kaže, na drugi rekijat, hoće li ovaj uvaženi magistar izdržati? Pa sam rekao, staću, ali čim završim, na kraju ću sa kulu Allah onaj dodat rekijat i da bude spreman za priču sa dekanom. Pa sam je došao i seo pred njega, a kaže čuje samo zikri, zikri, zikri. Pa sam, pa je rekao, tafadbal, pričaj. Ja sam, kaže, ušao u temu, unio se i tako dalje, donio preporuke, kome je sve preporučio, ko je sve njega poselamio, on isto kaže Allah da ini poselami, prenesi selame i tako dalje. I kaže na kraju, sad ja mislim, pošto sam ja pričao pola sata, on će meni kaže pošto puno i i sat i pol pričat Kaže, čovjek gleda u mene i kaže, la haula u la kuvata illa billah. <laughs> ništa ne pomoć. Sva snaga i pomoć je kod Allaha da Allaha traži. Okrenu se čovjek, kaže, pođe dalje učit Kur'an, pođe zikr. Ja sam kaj razumio poruku. Možda je ovo pretjerivanje. Ali gdje je ona zlatna sredina? Gdje su to prve generacije provodile? Kažu Mula Omar kao halifa, ovaj savremeni, kaže da je ošao samo dva puta u, u, u, Kabulu, glavni, glavni grad. Znači da je ošao treći put, da nije imao nekoga da ga sprovodi obzolutu, jer grad se širi. Gdje je bio u džami stalno? Tu je boravio učio ljude, držao im predavanja, imao svoje ljude od, od, od ehla kojima je davao instrukcije kako će se ponašati i tako je, tako rade oni koji imaju puno ibadeta i oni se primijete i oni kad progovore, draga moja braća, Allah najbolje zna, naš brat nije tu pa ga možemo spomenuti po dobru, ali zaista ja sam u našem Hafsu Mohamedu vidio veliku iskrenost. To se da osjetiti. E, to nije znači ništa drugo nego kefretu ali ibadat. Puno ibadeta. Ne kako bilo ibadeta, nego propisani ibadeta, samo da budete da bude različitosti. Daj malo sad ovoga, koji je rana, slano, slatko, slano, slatko, pa svega izmiješaš, pa se na kraju pokaješ. Međutim, u ibadetima nije tako. Samo još veću slast prema ibadetima dobiješ. Isto ovdje, puno bi se moglo pričati. Deveti uvjet uspješnog daje je poznavanje situacije. E, ovdje se mi malo i gubimo. Jedni kažu ti ne znaš situaciju, drugi kaže ti si promašio situaciju, treći kažu nisi ni izbliza pogodio. E, zato, znači, Allah Đelešanu je svakom poslaniku poslao, svakom narodu poslao poslanika na njegovom jeziku. Šta to znači? To znači da je to čovjek iz tog naroda. Svako od nas poznaje svoj narod, mentalitet svoga naroda i to ti je odmah i poznavanje situacije u kojoj živiš. Ono treba da čovjek ima da ima prioritete u davi. I ne, mi se ovaj, ne suprostavljamo tome. Ali ti prioriteti moraju biti opravdani Kur'anom i sunnetom. Opravdani Kur'anom i sunnetom, a mi to potpuno podržavamo da daija mora poznati situaciju. Pa primjer radi, ima stvari koje nije sada, nisi u stanju da, da na, na način koji sad radiš da da uradiš određenu, određen munke da spriječiš. To je poznavanje situacije. I nije nikakav munafiklu kako to sada preskočiš. Nije nikakav munafiklu staviti ličnu kartu u džep sada i imati je u džepu, da ne moraš iš davati izjave, da ne moraš, šta ja znam, doživjeti neka poniženja koja ne trebaš. To nije sada volje ljubav prema tagutu, što si natjeran da određene stvari, primoran se da registruješ auto, a ti ga registrovao s tim što stavio dvije tablice s isti brojevi. Mi znamo da je to zulom ali to je sad ono što je vakija, što se znači nametnulo od onih koji čine zulom. Ali zbog općeg hajra, nemoj biti ti taj koji ćeš uvijek gledaj šta će biti sa muslimanima. Jer ako se dobije slika da muslimani kradu, petljaju, ovo, ono, kako ćemo onda širiti ovu lijepu davu i ovu lijepu vjeru. I za kraj, draga moja braćo, ja sam odabrao deset, a toga se može donanizati i o tome puno govoriti. Zadnju bi stavio ljubav prema onome svijetu. Maltene, maltene svim poslanicima je bilo dato mogućnost da biraju hoće li ova ili onaj svijet. Pa vi znate da se Musa a.s. pobio s kim? S melekom smrti. I oko mu izbio. Ali kad je na kraju se završilo sve i dobio mogućnost da živi otprilike još možda hiljadu godina. Jer koliko može jedna ruka da pokrije pikovi dlaka? Koliko tu ima naš, naslagano dlaka, ali on kaže, a šta posle toga? Kaže, poslije toga opet smrt. Poslanik, ali salatu wasalam, dolazi mu mele smrti. I nudi mu, ako hoće da ostane dokle hoće. Šta je rekao poslanik, ali salatu wasalam? Allahumma rafika ala Hoće da idem svome najboljem prijatelju. Hoće idem kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je najveći musibet do kijameta smrt poslanika, ali sratu sram. To je najveći musibet koji je mogao pogoditi ovaj umet. Zamislite da je sad Muhammed, subhana, Muhammed sallallahu alaihi živ sa nama. Znači, ne bi više bilo, ne bi ti morao organizirati skupove, seminare, hajmo desno, hajmo u javnu davu, hajmo se upaliti, hajmo se ugasti. šta ćemo s bradama, šta ćemo s ovim? Ima, znači, Allahu poslanik i kako on naredi, tako mora biti. I sve bi bilo jednobrazno od Mašika do Magriba. Znao bi se ehlu iman i znao bi se ehlu kufr. Ne bi bilo bučkuliša kao što je to danas. I zato svaki ja mora svojim dijelima pokazati da mu je stalo do onoga svijeta. Da se priprema za onaj svijet. Da su svi njegovi poslovi povezani šta je s onim svijetom. Jel se pripremio za onaj svijet? Ili je on s druge strane dunjaločki čovjek? Pa ako se primijeti da kod je ima osobina da mu je stalo do onoga svijeta, kaže šeha Akif Rahimahullah, kaže pitao sam Jusfa Barča Rahimahullah, dobro Jusfe, kako ti s ovim dunjalukom deveraš? <laughs> Vidimo mi, ti si svakdje tamo vamo letaš. Kako ti to sve stigneš? Kaže šeh, ja sam ahire stavio ispred sebe. Na prvo mjesto. A Dunjalu kaže šta se zakači. Kaže, tako mi Allah, odgovorno ti tvrdim, puno se toga zakači. I zaista je, braća to tako. Evo, ja vam mogu iz svog iskustva pričati. I zato Često čujem kako braća kažu, kako ti? Vjerovatno kaj negdje sigurno ruku duboko. Jer ljudi idu matematikom. Imam jednu ženu, ha? I milion potreba. Kako onda ona insan? Odgovor je ukrao sto posto. Jel tako? To se često možda vrti nekome po glavi. Mi se nikoga ne stimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ali kogod ima za nešto dokaz, mi znamo šta je Islam i kako je Islam postavio pravila. Ali vam odgovorno tvrdim da čovjek što se više okreće prema onome svijetu, njaluk ide za njim. Kaže brat koji je bio u Čečeni, tako mi je Allaha gledao sam magarca koji dolare vuči. Evo ja vidim na ovome skupu. Znači ja još uvijek ne znam kako ovo sve tercera. Ali jednostavno Allah olakšava. To je ono kada se radi za Allahu te barake u tala ako budemo iskreni ispravni, onda će Dunjalu ići za nama. I zato budimo je koji smo iskreni. Budimo je koji smo ispravni. Budimo je koji smo primjer drugima. Budimo hrabre daije. Budimo daije blagosti. Budimo daije zuhda. Budimo daje ibadeta. Budimo daje koji su shvatili situaciju, odo i ja majko Bosnu brante vi ili ostani ovdje da boriš se sa nama i budi daija koji će težiti kao onome svijetu. Ovo je samo, eto, onako da se i ja uključim u listu nekakvih predavača, a i sam sebi sam da vam pravo kažem u nekoj mjeri dosadio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi obilnom nagradom za ovakvu lijep odziv, a i našu braću koja su na čitavom dunjaru koji prate nas, da im Allah da svako dobro i da pomognu ovu vjeru onako kako mogu u svojim mjestima i na ovakav način solidarisanje sa nama da nas prate preko žice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo sebe upute drugima i da živimo za ovaj islam, da umremo zbog ovoga islama, da budemo proživljeni sa islamom i u džemnetu sa Muhammedom sallallahu Naša zadnja dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Bismillah, alhamdulillah, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja mislim, poštovani slušalci i gledalci, da je svaka riječ bila bi možda i pretjerana. Jedino nam ostaje da vas pozovemo, inšala tala a o tome ćemo vas blagovremeno obavijestiti na sljedeću, na sljedeće, inšala, susrete, a iduće godine, nadam se, jel da ovdje ponovo za ovu ovaj. pomoć, ovo će ostati tradicija, jel? je <laughs> ovaj, da, da se ovo neće uz Allahovu pomoć ugasiti, vas pozivamo da slušate ono što se govori. Ja mislim da je većinom sve ovo ovdje snimljeno za Allahovu ja mislim da tako še. Sve je snimljeno, vi ćete dobiti blagovremeno da se to obradi da bi mogli, da bi mogli da dijeli. Allah molim da vas obilato nagradi i da nagradi ovu braću koja su večeras ovdje, prije svega naših šeha, naše domaćine, da im podari bereketa, da im podari ono što je za njih najbolje i na ovome i na onom svijetu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكفائد الإيمان بكفائد الإيمان بكفائد الإيمان بكفائد الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل وإن بدأ صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره Muslimanski susreti Bihać Ožim 2010-2011 Vakuna ibada Allahi Hvana I budite Allahovi robovi, braćo